हा ख़त पचपन तॾहिं चिर जुग ह बीब जी त लत देणे अंदर बीबी द मालकाए भेण मै दाल चिंता बहु सवाहे पाते श्याम नाल पाते श्याम नाल तकलीफ़ तऊं वेंदा बचपन दोस्ती ताहूं पिया सॾेंदा चिर जुग हबीब जी